мұсылмандың жек көрісі аллах жолында ғана болады мұсылманның сүйісі дағы ұрмат сыйы да аллах жолында болады жалпақ тілменен айтқанда мен кімдір біреуіні менің жеке персонама келтірген ақарат үшін жек көрсем бұл ысырап деп есептеймін мықтыбектің сезімі ысырап егер кімдір біреу мен айдаған унаға же мен кейген киімге ақарат келтире турган болса мен аны жек көргенім, ысырап менин сезимим ұсырабы. ысырабы же ошондой эле кандайдыр бир адамдын кызыкчылыгына бизнесине тоскоолдук кылса аны жек көрүү бул ысырап сезимдин ысырабы аны жөн чеште чечсе болот жек көрбөй деле жек көрүү алла субханала тааланын адамга берген дагы бир қасиеті бұл адамды өстіруші және өніктіруші қасиет егер адам аны тура тәртіптеп бұл адамды жеп қажып жоқ қылушы қырушы қасиетке айланады аллах субханала тағала жолында жек көру бұл асыл сезімдерге кіреді кімді десе аллах субханала тағала жек көргендерді жек көру аллах субханала тағала жек көргендерді жек көру тағы бір кайталайм қайталаймын сезимибиз менен өзүбүзгө ыңғайсыз болған бізге жақпаған біздің аялдарыбызга балдарыбызга жақпағандарды жек көру емес аллах тағалаға жақпаған аллах тағаланың налатына қалғандарды жек көру мұсылманның сипаты бәлкім малмаға бүгін гранттарды береттір бәлкім менің бизнесімді өнүктүрүп береттір балким ал менің бийликке алып келіп бирок аллах субханала тааланы жек көрүп атабы мен жек көрүү милдет тилекке каршы бүгін мусулман жек көрүүдө аллах субханала тааланы жек көрүүсүнө таянбай қалды. өзүнүн кызыкчылыгынан улам жек көрүп калды да ошондон эмне болду десе мусулмандын негизги саясий қаталығы келіп чыкты ал досы менен душманын аңдай албай калды экөө аралашып кетти Кемесі дос кемесі душман билбей қалды. чындыгында дос душмандай көрініп қалды. чындыгында душман аға достой көрініп қалды. өлшем аны жаратқан жаратуучудан алынған жоқ өлшем балким шайтандан балким өзүнүн күнүмдүк тұрмысындағы мұқтаждықтан алынды Бүгін бізге біз дос дегендерибизди мындай тизип карайлы жеке жашоодо караңыздар аракты ичпей эле койбойсуңбу дейбиз эми эми достор таарынат да дейт ит ачка кармала турган болсо үч күндөн кийин өзүнөн чыккан нерсени өзү жейт балким үч күнгө да жетпейт ит өзүнөн чыкканды өзү жейт ачкалыктан бирок ошол итке кесесине арак куюп берсең ичпейт инстинкт деңгээлинде жиркенет арактан таби табиті араққа жиркеніш пайда қылады қараңыздар эми ушул өзінің нажасын жеген ит жиркеніп ішпей қойған арақты сіз де ішпей қойсаңыз қапа болған дос сізге дос бұл сізді иттен де төмен деңгейге алып келем деген сізге дос бұл аллах субханала тағаланың критерийімен қарағанда ал душман аллах арам қылған нәрсені ал өзіне адал қылып отырады ал душман қайсыдыр бір соғышта алини білесіздер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күйеу баласы өте шебер қылышбоз болған бір кафыр менен соғышып атып тек кафыр хазірет әлінің бетіне түкіріп еді али тоқтатады тоқта дейді. тоқта қылышын қынға салып бұрылып кетіп қалады түге артынан барады ей әлі сен не қорқып жатасың ба не соғышты тоқтаттың жауапты қараңыз мен менен аллах үшін мушташып жаттым әлі соғышып жаттым әлі сені аллахтың душманы деп соғышып жаттым әлі эми сен менин жеке абыройыма тиіп қойдың мен жеке абыройым үшін сенің қаның төккім келбейді дейді қарасаңыз мынау интеллектуалдық сезім жеке абыройым үшін сенің қаның төккім келбейді аллах үшін сені жек көрдім әлі дейді а біз аллах үшін аллах жек көргенді дос дей береміз өзіміздің абыройымызға қашан ғана жеткенде дұшпан деп есептейбіз аллахтың алдында біздің абырой ештеңе емес біз мұсылмандар өзгөчө дос душманды бүгін аңдоого өтө муктажбыз биз дос дегендер бүгүн бизди ушул акыбалга алып келди муну аңдашыбыз керек жеке турмушта биз айтып өттүк ошондой эле саясий чөйрөдө да ошондой эле экономикалык чөйрөдө да дүйнөлүк саясий аренада глобалдык аренада кыргызстанды чөгөлөткөн ушу биздин досторубуз болду советтер союзу урагандан кийин кыргызстандын эгемендүүлүгү уктап жаткан кызга окшоп элестетем мен мемиреп уктап жаткан кызга окшоп элестетем кыргызстандын эгемендүүлүгүн эч нерседен бейкапар беттери кыпкызыл тоолук кыздай элестетем кыргызстандын эгемендүүлүгүн энесинен башка эч ким жыттабаган кыздай элестетем биздин досторубуз келди ал кызды зордуктады күнүнө биринин төшөгүнө бири салып берет ал эгемендүүлүктү ошо биздин досторубуз муну жашырганда эмне биздин эркиндигибиз ушундай сойку болуп калды калп эле кимин дырдайбыз биз эркинбиз деп бензин эки сомго көтөрүлсө төрт самолет учуп барабыз эмнеге эркинбиз деп айтабыз себеби биз чыныгы досторубузду билбейбиз балким төңкөрүштөрдү биздин досторубуз жасап берип атат шайлоолорубузду биздин досторубуз өткөрүп берип атат өздөрүнүн адамдарын алып келиш үчүн мунун эмнеси калды мунун баардыгы биз аллах жолунда досторубузду билбейбиз жана аллах жолунда душмандарыбызды билбейбиз ким бизге дос бүгүн ким бизге душман ошого карап мамиле кылышыбыз керек душманға дағы мамилени аллах таала мынандай қыл деді ошондой кылышыбыз керек доско дагы аллах таала мынандай мамиле кыл деді ошондой мамиле кылышыбыз керек бүгүн биздин жер биздин эл саясий геополитикалык мааниге ээ болгон кырдаалдабыз борбордук азиянын чатыры жана анын тирөөчү кыргызстанда турат бүгүнкү күндө мына ошол тирөөчүдү кармасак борбордук азияны кармайбыз туугандар бул менин амбициям мен кыргызмын кыргыз дүйнөнү башкарса да болот эгер динге ээ болсок биз арагыбыз бузукулугубуз менен улуу болбойбуз биз кыйкыра беребиз көрүнгөн жерге жазып коюп кыргыз тили мындай манас тигиндей бизди биз мындай биз тигиндейбиз биз улуу элбиз санжыра жыйырма беш миллион жыл мурдан нурдан жаралганбыз тиги бул ар нерсени жазып кое беребиз бирок бизди эч ким сыйлабайт эгер бизде туруктуу туруктуу идеология болбосо динибиз болбосо бул диндин негизги талабы биз аллах жолунда жакшы көргөндү үйрөнүшүбүз керек аллахтын жолунда жек көргөндү үйрөнүшүбүз керек демек бул глобалдык масштабтан кайра жеке персоналдык деңгээлге түшкөндө ар бир мусулман жеке сезимин аллах субханала таала разы болған адамды жақсы көріп алла субханала тағала наразы болған адамдан жек көруні сезіш керек жек көру керек аны жек көру дағы Аллахтың разылығы үшін болуш керек Жақшы көру да Аллахтың разылығы үшін болуш керек Бүгін бұл бізге өте зарыл болған категория антпесек сезімдеріміз аралашып кетті жана биз жогоруда айткандай кимибиз дос кимибиз душман аңдабай қалдық